Teño unha casiña branca Na mariña entros loureiros Teño amor este. Ay, la, aleluya. Ay, la, la, lu. ay, la, la, lua. Ay, la, la, lua. Aproveitamos esta pieza de música para saludar a nuestro presidente de Rosalía de Castro la Asociación Cultural que hai que parabénizala tamén. Pero bueno, primeiro sí. saudámolo. Moi boas tardes, Oliver. Boa. Hola, boas tardes. <laughs> que tal? Moitas grazas por atender a nosa chamada. Nos queríamos, como este último programa do ano 2021, queríamos que tiñas tiveras intervención nesta nosa humilde radio para que aproveitar as ocasión e felicitar a os, non somente aos nosos socios, sino tamén ointes e seguidores, non? moitísimas gracias e eh, felicidades a todos os ointes e, e os socios tamén por, pa, para este Nadal, para que o pasen o mellor posible eh, con moito cuidado co COVID, que parece que está... <laughs> está vivo. Está vivo, está vivo, o sea que con moito cuidadiño, pero que o pasen ca familia e uh -huh. que todos estén ben. Bueno, eu xa o dixen ao comezo, quería felicitarte por ese enorme éxito que tiveste precisamente sí. no auditorio de San Ildefonso, Mm, bueno, pois unha conferencia especial que falando de Xulipedia, pero tamén unha intervención de todo o grupo Ostras, mm, que fantástica. Oh, moitísima xente nos fel... bueno, comentounos aquela intervención de catro rapaciños sí. que parece unha semente extraordinaria, eh? Sí, sí, que esa liña está, está viva. Que está, rapaz, tanto que está viva. Que, que, que, son o futuro, son o futuro, eh? Exactamente. Fai 30 anos eu era como esos rapaces, e eh, mira, sí. mira ahora, levando, levando a rienda do, da, da entidade con oh, todos os socios, para que se o futuro de Rosalía. Sí, Sempre señor. que hai pequenos nun, nunha entidade ou nunha casa, en que sitio, pois pues eso quere decir que, uh -huh. que hai un futuro, que hai unha visión pa, pa, de cara ao mañán. Sí, sí. A min díxome Armando Requeixo, que estuve falando, bueno, eu cando que vin aquí pois subín para arriba e me tuvo falando dice vaya vaya dice grupazo que tedes dice pero o que máis chama a atención de todos eles é esos pequerrechos como bailan, dice, bon, tra bon traballo ten o vosso presidente. Digo, bueno, o noso presidente o que ten é moi bon equipo. Pues exactamente, exactamente. Se bueno. os rapazes que se enseñan, o non eh, dou para todo, eh? Sí, sí, sí, no, hombre, claro. Ademais hai unha cousa porque vin a profesora dos nenos pequenos como lles enseña, porque non se lles, non lles hai que forzar nada. No, un poquinho, sí. Un pouquiño, aquelo que queres xogar un pouquiño, bueno, pois xogo un pouquiño, pero despois volvemos á peza. <laughs> Bueno, non sei por qué, pero a verdad que na entidade tenemos varios profesores mm, de titulación, porque a <laughs> eh? Andrea, que é a rapaza que leva ser pequeniño, sí. eh, é profesora de, de, de infantil. <laughs> Eh, Nuria e Víctor, que levan xa anos máis grandes, son profesores, de, bueno, tamén de infantil ou de, de primaria, sí, non? Sí, exactamente. Infantil e primaria, de primaria, o sea que que no seu traballo diario, pois pues, pues, pues, a do que sí, sí, a verdad sí. que se nota porque os pequenos van moi contentos e eh, ao final can, con esas edades 4 ou 5 aniños que tiñan os pequeniños, eh, sí. pues, teñen que ir contentos e que teñen que ir a, eh... a aprender pero xugando. Exactamente, no, non, eh, efectivamente. Que era o que me dicía Armando, eh, era o que me dicía, el dicía que tedes de todo, digo, e pois pues, mira, hai que e que gracias a Dios temos de todo, enfermeiras, médicos, sí. eh, eh, eh forzas de seguridade, temos de, de todo. todo, dice hasta bombeiros. Bueno, porque... eh é unha entidade moi grande, Rosalía. Rosalía sí. conta que son máis de 200 e pico socios a corrente de pago, <laughs> sí. que non son socios, que son familias. Sí, si sí. multiplicamos por unha media de cato, estamos falando de 800, 900 persoas, é dicir, que sí, atopamos eh, sí. de todo, de todo, de todo. Sí, señor, sí. Ademais, hai que dicir que eh, Rosalía hoxe, hoxe gracias a ti, o equipo, é bueno. coñecida por mi Mundo. Ah. Bueno, a mí non a, todos, eh. Pues no, yo, por eso digo, ti e é eh, todo é eh. <laughs> equipo. Todos facemos o, todos facemos o que podemos, pero que Rosalía de Castro está viva e eh, que ten uh -huh. o éxito que ten gracias a, a, a todos os, os componentes. Ti tamén puxetes en valor os propios socios, que sin sí. eles isto eh... non sería adiante. Pero bueno, a felicitación veo por, hasta por parte do, do, do propio Concello, o alcalde sí, estivo ali sí. felicitando vos e además escoitando tamén. Sí, sí. Eh, sí. Eh, eh, Mas eh, como dicen ali que a la que solo, claro, desde que estou na xunta xa editamos un libro, sí. a xunta de Galicia, ahora hemos grabado un CD de música, sí. claro, moita xudado Concello, e claro, xa ya sea ahí, si solo nos queda plantar un, un, un, un castaño la de Rosalía. Hoy... vamos a pedir un carballo. Bueno, Venga. nunca hai un roble, e iso é máis habitual en máis sitios. O castaño é máis autóctono de Galicia. Sí, sí o, o carballo... Me chamaron no ayuntamiento a semana pasada que como tiñamos pensado facelo eh. a plantación, o sea que sí. non nos podemos queixar do, do, do Concello. Non no, no, no, para nada. Tamén poden ser dous, en pago de un solo, non? <laughs> <laughs> Efectivamente, pois pues, se un non, non tira para arriba que tiro outro. <laughs> Eh. bueno, Oliver, que te desexamos moitísimo éxito, que continúes tendo moitísimo éxito, que teñades unhas felices grandes festas do Nadal non somente na entidade, sino tamén a nivel familiar, que tamén compre. Eh, bueno, pois ti e máis os componentes do grupo estaredes felicitando a todos os nosos ointes <laughs> bueno. dun, nun, nun grande festival, nun grande concerto que faredes o no, no Palau da Música, non? Bueno, sí, no Palau da Música o día 30 deste mes sí. eh, tocaremos con, con Carlos Núñez. Ostras Mm. si, si todo vai ben, en principio Bueno, esperemos que, esperemos que sí. O ano pasado non se pudo facer pero este ano en principio sí e xa temos concretado con el para pa, mm. pa tocar no plau da música o día 30, 30 deste mes eh, e nada, e, xa te digo ao ato do outro día, pois mm, bueno, moi contento porque enchemos o auditorio e, e bueno todos os rapaces contentísimos presentamos tamén o CD que, que grabou a nosa banda e nosas cantareiras que ainda non o temos físicamente, pero pronto vindrá, xa están, están imprimindo os, os, os CDs, eh, mm. podemos tamén atopar despois en nas plataformas, sí. para que xa os daremos unhos cantos para que nos poñades aí na radio, nos fará... de... <laughs> publicidade. Publicidade, publicidade, sí. eh, eh, nada, desexaros moi boas festas, que pasedes todos ca familia, e... Eh, e con moito cuidado. E que, que no ano 2022, que seguro que é mellor que no 2021, e eh, sí, moito sí, ánimos a, a todos. Pois moitas gracias. De verdade que te agradecemos que dedicaras unhas palabriñas a todos os nosos entes e seguidores precisamente neste último programa sí. do ano 2021. Eh, Eh, que eso, pois ah, con sentidiño como decimos os galegos, que todo siga siga ben. <laughs> Exactamente. Volvemos a repetirche as gracias. David a vosotros. Gracias. Y Armando. Una aperta vale. grande. Una aperta. Una aperta que vaya bien. Chao. Fui a fonte de beber água Achei um raminho verde Quem o perdeu tinha amores Quem o perdeu tinha amores Quem o achou tinha sede alzolhos ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra.